znanjem na projektima i njime kreće i naš prvi elektronski kurs e, koji se odvija uživo, e, naslovljen Bolji svet projekti u 16 lekcija. Danas je 12. maj, 18 e, sati i 9 minuta i mi krećemo prvo što je red na početku da kažem, kako god oni koji su redovno sa nama znaju da ja izbegavam da ispričam svoju dugačku biografiju, sa razlogom je izbegavam, imate sve te detalje na um, LinkedInu i čak i na Facebooku, tako da nije, nije problem saznati šta sam ja sve radila, ali sam za ovu priliku izdvojila četiri stvari, četiri velika projekta sa kojima sam imala dodira u životu, jer um, je tema takva da uh, E, jedinstvenost projekata e, jeste ono što, što treba nekako večeras da kodifikujemo i e, da vam iz toga bude jasno zbog čega je ovaj ceo kurs smišljen i šta se tu krije. Ova slika sepija boje koju vidite, u sepija tonu koju vidite, negde na njoj je i moj otac, mene nema, ja nisam učestvovala aktivno u tom projektu. Reč je o čudesnoj PR akciji Kragujevac Kilimanjaro. Ona je pokrenuta 75. godine, pokrenuo je komercijalni sektor zastave sa tada novim modelima zastave, 101 čini mi se. Bilo je odlučeno da se proveze od Kragujevca, da pet automobila sa 10 članova posade, da kažem, proveze od Kragujevca do Kilimanđara i da se automobilima popnu na 3000 metara visine u um, nekakvoj uh, demonstraciji sposobnosti i izdržljivosti ovih automobila. Ekipu su činili e, istaknuti novinari, snimatelji, filmski radnici, neću vam sad pominjati sva imena. Ja sam u to dobu imala 12 godina, išla sam u šesti osnovne i e, verovatno možete da zamislite koliko je nekome ko je rastao u nesvrstanoj Jugoslaviji 75. godine značilo to daleko putovanje sa kog se otac vratio potpuno promenjen posle dva meseca, možete da zamislite kako su izgledale telekomunikacije. Jedne noći se on javio telefonom negde iz Sudana ili tako od nekud i ja nisam zaista mogla da, da onako probuđena usred noći da shvatim da li ga ja čujem ili samo zamišljam njegov glas. Takve su bile telekomunikacije u to doba, vidite dok smo došli sada. Uh, Um, taj projekat je ostavio velikog pečata naravno na našu porodicu, uh, sigurno na komercijalni uspeh zastave u to vreme i kod nas i u drugim zemljama i ostavio meni jedan snažan utisak o kome ću reći koju reč nešto kasnije. Ovaj drugi projekat na desnoj strani gde krupnim slovima vidite da domaćinstva nokautirana, ispod toga slika je mala, ovde se ne vidi dobro, ali oni koji nas dobro poznaju znaju za tu priču. To je akcija koju smo Goran i ja pokrenuli 92. godine u predvečeri rata na Balkanu, već je zapravo trajao i završio se čak već bio i, i rat u Hrvatskoj, ovo je bilo predvečeri rata u Bosni, izvinite, mi smo napravili, pokrenuli, inicirali kampanju sve predsjednikove bebe i nju je realizovao B92. Poklonili smo, pod navodnicima, našeg tada dvogodišnjeg sina, ne, nije imao ni dve godine, Marka predsjedniku Miloševiću da ga on gaji jer mi jednostavno nismo mogli. Cela stvar je urađena iz protesta protiv eh, tada visokih eh, poreza na dečju opremu koji su znosili 44%, verovali ili ne, a, a, i naravno manjka vakcina i svega što se dešavalo u to vreme. A, kampanja imala ogroman odjek u domaćim i stranim medijima. To je jedan jedini put da je B92 uopšte bio na naslovnim stranama, evo vam te dve naslovne strane da vam to demonstriraju. E, nama se život privatno promenio posle toga, nedugo zatim smo mi pošli u izbeglištvo iz prilično jasnih razloga u koje ne bih ulazila i e, vratili se u zemlju tek posle 10 godina. Marko je danas veliki, ne sjeća se tog događaja, ali ima otprilike 300 predsednikovih beba negde koje ja pokušavam na Facebooku da okupim u jednu grupu. Ako znate nekog, javite im. Treći projekat na slici je nešto što smo radili ubrzo po povratku, to je projekat enciklopedije Millennium, enciklopedije Dorling Kinderslija, mi smo ga lokalizovali, preveli dakle i pripremili za štampu za lokalno tržište u Crnoj Gori, to je prva inače crnogorska enciklopedija na maternjem jeziku, eto vidite nekoga istorijskog doprinosa našega, zbog čega ja nju pominjem večeras, zato što je ona kompletno za šest meseci koliko je rad trajao, 16 tomova u 16 nedelja i nešto malo priprema i nešto malo um, potonjih izveštaja posle toga, a, ta je enciklopedija urađena kompletno u našoj dnevnoj sobi. A, 42 saradnika su bila širom planete rasuta. A, da pomenem samo da je lektor sedeo na, odnosno sedela na splavu na Savi i odatle radila. A, to je projekat koji nas je jedan put za svakda naučio da u današnje doba možemo da pokrenemo bilo šta i pomoću informatičkih tehnologija se osmelimo da, da, da postavimo plafon jako visoko. I ova završna sličica se naravno odnosi na uvođenje webinara. Vrlo mi je drago da mogu da vam navedem da imamo slušalce u Dubaju, slušalce u Oslu, Torontu, u Južnoj Africi, na raznim mestima, u Švajcarskoj i tako dalje i tako dalje. Dakle, zaista učestvujemo u nečem što je uzbudljivo na svoj način, a smelost da se upustimo u nešto takvo potiče zapravo iz lekcija koje smo izvukli iz ovoga. Mene je ovaj prvi afrički projekat, da kažemo, naučio koliko se može smelo, hrabro misliti, nekonvencionalno i praktično sam se i opredelila da se bavim komunikacijama i PR-om, verovatno pod utiskom te ideje, tog projekta i njene moći. Ideja beba predsednikovih je opet nešto što kada pričamo ljudima prosto deluje neverovatno, ali demonstrira vam moć jedne ideje, ne postoji niko i ništa na ovom svetu koga ne možete da eh, obuhvatite dobrom idejom ukoliko vam ona padne na pamet i ne postoji ništa što, ne, što bi zaustavilo moćnu ideju. To nije naravno moja misa, to je dobro poznata stvar. Eh, o tehnologiji rada na ovoj enciklopediji sam dovoljno rekla da vam je jasno da eh, u toj mojoj burnoj šarenoj biografiji projekti kao što je upravljanje znanjem u Ministarstvu financija, E, ispred Ujedinjenih nacija. To su rutinski projekti koje ni ne smatram vrednim preterano e, proučavanje. proučavanja. Nešto ćemo o tome reći isto večeras. E, tako da ne brinite, neće biti samo neobičnih i egzotičnih projekata, imamo i onih krajnja ozbiljnih institucionalnih i tako dalje, ali hoću samo da vam kažem, iskustvo je šaroliko zato što sam ja neko ko se stvarno od najranijih dana bavi projektima. Od 16. godine radim u medijima, a mediji su, kao što znate, kompletno zasnovani na projektima. Tako da, mislim da smo posvetili savršeno dovoljno vremena uh, toj izazovnoj biografiji. Sad bih vas molila za, uh, da preuzmete na neki način reč. Uh, isprobali ste već chat poneko među vama, pa vas sad molim da pročitamo zajedno ovu listu i da samo onako meni za dušu najkraće numerički glasate, da kažem, koje opcije su vam, sve opcije koje se odnose na vas slobodno stavite. Neću ja iz toga izvlačiti nikakvu javnu statistiku, prosto mene zanima. Znači, prva opcija da vam to nije prvi webinar i da se trudite da ih pratite kad možete. Druga opcija je da vas zanima elektronsko učenje kao takvo i da ste zbog toga večeras tu. Treće je da vas zanima upravljanje projektima kao takvo, četvrto je da radite na nekom projektu da vam je korisno da proširite znanja, peto je da tek želite da pokrenete neki projekat i da vam ovakve stvari trebaju i ako je nešto drugo od ovih nego što su ove opcije, molim vas da napišete šta je. Evo, sačekat ću da što više vas navede. Razlika između vođenja webinara i projekata u Srbiji i Sjedinjenim državama dobro Ivana, imat ću to u vidu, pokušat ću da prilagodim predavanje e, između ostalog tome. Uh razlika između vođenja webinara aha, i projekata. Uh, malo ste zahvatili široko to, ne znam da ćemo baš sve stići da pokrijemo, ali radim ja i odvojen trening na temu um, elektronskog obučavanja, pa možemo da pokričamo o tome ako budete voljni. Organizovanje treninga u kompaniji kod Aleksandre, o tome smo i i dopisivale i razmenjivale razne informacije, ostaje još puno pitanja, nadam se da će na neka biti odgovoreno večeras. Da li ima još odgovora ili da ja smatram ovo um, obavljenom anketom. Zanimalo me prosto zato što ja imam pretpostavke, ali bih volela da, da uh, nekako, da ih malo sistematizujem kad se od ovoga odmorim. To nas uvodi u ovaj kontekst u kom smo se mi danas našli, zašto uopšte projekti, odakle meni ideja za ovakav e, kurs i za e, ovu temu večeras. E, ne treba da vas ubeđujem da su projekti poslednja moda u Srbiji, ja mislim da, da nije bilo prijatelja i kolege sa kojim sam pričala krajem marta, ko nije bio u predinfarktnom stanju jer je kod Evropske unije isticao neki veliki rok. Uh, malo, malo pa se pojavljuju i različiti e, konkursi kod USAID-a i srodnih organizacija, malo, malo nešto nude i naše opštine i naši gradovi i u krajnjoj liniji e, državne institucije, tako da e, praktično je zavladala moda projekata. A Srbija, nažalost, zbog svoje nedavne istorije, a čak i čitava regija, nude more problema za rešavanje i jedna od važnih stvari u um, razvojnom, međunarodnom razvoju je upravo ta spoznaja da ćemo morati sami da zasučemo rukave i rešimo svoje probleme i ta prva faza a, međunarodnog razvoja, ono kada su silne međunarodne organizacije nahrupile u Srbiju i, i a, praktično same obavljale posao prvih godina ili u saradnji sa redkim nevladinim organizacijama, to se promenilo i svest se promenila i mislim da se može reći da je sada već sazrela svest da moramo sami da rešavamo i da je put da se naši problemi eh, jedan po jedan rešavaju preduzimanje konkretnih projekata. Eh, sva tri nivoa uprave pokreću te projekte, ima različitih konkursa, ima različitih mogućnosti i utoliko je eh, dobro da proširimo ovu vrstu znanja na, na grassroots level, što bi rekli, o, tamo gde se projekti i obavljaju. I da osnažimo i lokalne zajednice, da osnažimo i mala mesta i ljude koji su u malim grupama i nemaju pristup velikim fondovima, nemaju kapacitet da dobiju sredstva i fondove, utoliko mislimo da ovaj način omogućuje decentralizaciju i inovaciju obuke. Nevladin sektor kod nas sad već ima preko 15 godina staža, neke organizacije među njima su vrlo ugledne, vrlo um, uspešne, ali nikada nije dovoljno. I u razvijenim zemljama sveta stvarno nevladin sektor ima jednu snagu koju priznaju i poštuju i mediji, koji kod nas naravno kaskaju za događajima i tek sada kao da otvaraju oči prema tome čime se bavi nevladin sektor. Um, i taj, taj sektor jeste već uh, kod nas iskusan, ali su ti ljudi umorni i treba im podrške i pomoći, treba im novih snaga i novih ljudi, ali ljudi koji imaju kapacitete i koji znaju kako se projekti rade, a to se ne može lako naučiti. Fond, predpristupni fondovi, IPA fondovi Evropske unije deluju naravno kao da su na dohvat ruke, što svakome ko je probao da ih dobije se brzo pokazalo kao netačno, to nije lako izboriti i kako god su ogromna sredstva ponuđena Srbiji, i još će veća doći, nije ih lako, pogotovo kada vam je prvi put, nije ih lako steći, nije se lako izboriti u toj, ne toliko konkurenciji koliko u tom labirintu pravila i propisa. E sada, kad se odmaknete od mikroskopa u kom mi sagledavamo Srbiju i našu lokalnu situaciju i naše lokalne potrebe, novosti koje čovek saznaje nisu ni malo prijatne. U poslednje vreme postoje strahovi od grčkog scenarija koji kažu stručnjaci slabe dinar. Ne bih ulazila u to detaljnije, ali slušam po medijima konsultacije, razgovore, intervjue u kojima se kaže da je eurozona duboko i ozbiljno uzdrmana, da se ne radi zaista samo o grčkom pitanju, nego uh, o celom principu um, kreditiranja i uh, solidifikacije snage evra. Dolar je, kao što znamo i znamo iz uh, ove finansijske krize koja je uh, toliko nas sve zajedno uzdrmala prošle godine i ove godine osjećamo svi njene posljedice, i pre te krize zapravo bio u vlasti azijskih banaka i e, niko nije bio naročito voljan da prizna koliko e, su tu klimove noge zapravo, ali sada vidimo da i velike i ugledne japanske firme sa po 90 godina e, postojanja na neki način posrću, imaju greške kakve im se ranije nisu dešavale, a čitam u novinama da je, odnosno na BBC-evom sajtu, da je u Kini velika zabrinutost, a čak i u svetu velika zabrinutost zbog visoke aprilske inflacije u e, toj inače privredno jako razvijen, jako e, aktivnoj zemlji. To bi sve bilo e, podnošljivo kad bi bio jedini nivo problema. Postoji, ako se odmaknemo sada još korak dalje, postoji još nešto što utiče na kontekst u kome mi pokušavamo da radimo projekte Uh, i borimo se. Oni od vas koji su uh, učestvovali u našem webinaru uh, četiri stuba nove karijere sećaju se ovog slajda, ja se neću sad zadržavati, vi koji imaju ovo večeras prvi put, morate na brzinu da pročitate njegov sadržaj. govorili smo tada o kompjuterizaciji, o globalizaciji koja je praktično proistekla iz nje ili bila skoro sinhrona sinhrono se odvijala sa, sa kompjuterizacijom um, i ta globalizacija nam je donela neke pozitivne stvari, neke negativne stvari. Na levoj strani vidite ljudska prava, rast standarda, saradnju, lokalizaciju opštu i navikavanje na saradnju u svetu, protok kapitala, sve su to dobre stvari. Na desnoj vidite zagađivanje, odlazak e, najškolovanijih mozgova, burno širenje pandemija, surovu urbanizaciju koja smanjuje habitat, pranje novca i ostale probleme koji, koje globalizacija takođe omogućuje. Sve to su um, ozbiljne, ozbiljni problemi e, na koje se naslonila svetska ekonomska kriza. Međutim, na fonu svega toga se dešava jedan proces koji je fantastičan i za koji niko za sada nema ime. Svi u njemu učestvujemo vrlo dobrovoljno, um, ali nekako u privatno vreme i moj cilj je večeras da vas potaknem da razmislite o tome i da primenite to što privatno iz zabave radite, da primenite to kao znanje na upravljanje projektima. Dakle, slobodno znanje, evo vam ga primer večeras, ovo je slobodno znanje, jedan webinar koji je otvoren za svako ko je zainteresovan, je direktan rezultat nečega što je počelo već 70-ih godina, a to je razvoj slobodnog softvera koji nije imao zatvoren kod, nego je svako ko je hteo mogao da ga menja, da ga kopira i koristi i tako dalje. Uz to imate slobodnu kulturu, muzičare koji postavljaju svoje albume na YouTube da ih, ili na svoje sajtove da ih ljudi slobodno downloaduju, imate filmovanje, imate bezbroj oblika kulture koji, koje možemo bez naplate da koristimo svi, koji su slobodni i, i otvoreni. I imate slobodan sadržaj, upravo taj koji razmenjujete kad dođete kući i pogledate ko vam je poslao poljubce na Facebooku i ko vas je proglasio za prijatelja dana i tako dalje. Taj slobodan sadržaj čini ogroman deo aktivnosti na internetu sada, i kažu preko 400 miliona ljudi aktivno samo na Facebooku, gde su još sve ove druge e, društvene mreže, nastupio je praktično jedan potpuno novi svet i u njemu potpuno nova pravila. U najkraćem, ja ću vam, ako nisam na tom webinaru tada, a i ako jesam, ne škodi da ponovim, e, pomenuti priču Filipa K. Dicka, čuvenog pisca naučne fantastike, koja se zove e, Ratna igra i koja govori o, napisana je čak davne 59 govori o e, čoveku koji radi kao carinik e, za intergalaktičke proizvode koji dolaze na zemlju i kad se radi o nekim igrama koje treba da uveze, on ih nosi kući da njegova deca testiraju i njegova deca testiraju jednu igru i jako se dobro zabavljaju, oni svoje, svoje fotelje pita kao deco kako ide, kakva je igra, oni kažu pa ovo je najbolja stvar koju si do sada doneo i on mirno utone u čitanje novina, potpuno bezbrižan, a deca igraju igru u koja liči jako na monopol. Međutim, u njoj cilj nije nagomilati imovinu do besvesti, nego što pre se ratosiljati sve imovine i sve kapitala. I ja se sećam kao mlada kad sam pročitala tu priču da mi je odmah bilo jasno koliko takva ideja menja iz korena svetu u kom sam znala da živim i da rastem. Sada vidim kao osoba u <laughs> srednjim godinama da je takav svet apsolutno realizovan i on se odbija predamnom i pred svima vama i niko nad njim nema kontrolu, on ima jednu snagu koja je nezaustavljiva, izvinite, ovo sam ja udarila kolenom u sto, neće se ponoviti. Um, I uh, taj kontekst nije nešto što možemo da zanemarimo, nije nešto što možemo da ignorišemo, potpuno su nova pravila u, u svetu nastupila i ta praksa u kojoj se projekti odvijaju, ona mora da nam nametne novi pristup, Um, ukoliko budemo slepi na, za te činjenice, neće naši projekti biti onako uspešni kako bi mogli da budu. Uporedite jednostavno, nova ta pravila uključuju da je Uh, sve slobodno na ponudi svima, ne baš sve i ne baš svima, ali u velikom broju i u velikoj količini kako nikada ranije nije bilo a na projektima po starim običajima sve je dostupno, odlučivanje, znanje, informacije, dostupno je samo nekima raspoređeno, vrlo hjerarhijski. U novom svetu hjerarhija nebitna, u novim firmama se uvode pravila da vlasnici firmi sede zajedno sa svojim zaposlenima, rotiraju, bukvalno svaka tri meseca se sele e, od stola do stola da bi mogli sa svojim radnicima da budu u bliskom kontaktu, da bi svako svoju ideju mogao neposredno svom šefu da kaže uz ručak i da bi se prosto bolje upoznali. Radi se i subotom i nedeljom, ide se kući utorkom popodne iz čista mira. E, kancelarije izgledaju krajnje neobično. Hjerarhija kao takva je počela da biva jako uzdrmana i e, hjerarhija u projektima je međutim sve čvršća i ona je u svakom projektu nužna za rad, za protok informacija i za donošenje odluka i ta e, razlika počinje da se snažno osjeća. Kodifikacija u uh, čitavom svetu je sada slobodan izbor. Wikipediju pišu slobodni pojedinci koji to svojom voljom rade i niko ih ne tera i niko, ih, niko im ne kompenzuje taj napor. A u svakom projektu kodifikacija je obaveza, ona spada u dužnosti koje su plaćene i koje se izvršavaju po naređenju i redko ko se njima raduje znanje u ovom novom svetu koji tek upoznajemo je potpuno zajedničko, pripada celom svetu i to vidite dole samo kad uzmete primer Wikipedije i njene fondacije, šta su sve modaliteti koji postoje, a na svakom projektu koji znam, a znam ih, verujte, jako puno i prošla sam kroz mnoge, mnoge projekte na sva tri kontinenta gde smo živeli i radili, znanje u svakom projektu je izolovano. I nije samo izolovano unutar te organizacije koje, kojoj pripada projekat, nego je izolovano unutar male grupe ljudi na svakom projektu. I to je to što E, nikako ne valja. Kad pogledate recimo sistem rada Ujedinjenih nacija, oni imaju vrlo složen server koji ima bezbrojne e, strateške note, priručnike, analize, godišnje izveštaje i tako dalje, ali niko od saradnika ko radi na konkretnim projektima Ujedinjenih nacija nema pristup tom serveru i ne može da čita to znanje akumulirano godinama, tako da e, to vam pokazuje koliko je to jedan staromodan pristup, oni sada rade aktivno na tome da to promene, ali organizacija te veličine ima naravno problema da sprovede nove procedure, da ih uopšte tehnički omogući i tako dalje i tako dalje. Bezbrojni partneri sa kojima oni rade u svetu, to se postavlja tehničke prepreke ljudima iz informatičkih tehnologija. Među vama ne moram da govorim kakve su to prepreke, jasno vam je i bolje nego meni, um, ali uglavnom znanje na projektima je i dalje izolovano, a to je nešto što moramo da naučimo da menjamo naprosto to izaziva jedan paradoks projekata, oni kao da dolaze do jednog svog plafona, oni su drevan način unapređenja sveta. I nisam slučajno ovaj kurs nazvala Bolji svet, svako ko je ikad pokrenuo neki projekat radio je to iz želje da poboljša svoju sredinu, svoju okolinu, svoju zemlju, svoj način života, svoju malu zajednicu, svoje pleme, šta god od izgradnje piramida, od rimskih puteva, od plovidbe oko sveta, od leta na mesec, od u krajnjoj liniji najstarijeg projekta na svetu, izlaska čoveka iz Afrike, koji još vidimo nije završen, svi projekti se tiču unapređenja sveta i uvek su bili ekskluzivan teren vrlo upornih i praktično neustrašivih vizionara, dakle redkih ljudi, redkih pojedinaca koji su se uprkos manjku izvesnosti i višku rizika upuštali u nešto novo i pokušavali da sprovedu svoju viziju. Od drugog svetskog rata, valjda kako je svet pokušavao da stane na stabilnije noge, da napravi opet nekakav novi svet, projekti su počeli masovno da se primenjuju. Počelo se naravno tokom čitavog 20. veka se ono znanje koje je stečeno na građevinskim projektima, na velikim branama, mostovima, sanaciji od bombardovanja i tako dalje, sve se to primenjivalo kao metodologija i na druge projekte i e, do toga da su projekti u današnje doba postali vrlo pomodan, vrlo modern način modernizovanja državnih uprava. Vi imate u celom svetu e, projekte koji se tiču toga da se unaprede, modernizuju, učine mnogo više efikasnim, e, mnogo transparentnijim, mnogo odgovornijim, građanima pristupačnijim, razdo, ra, razni nivoji vlasti Ehm, a paralelno s tim teče i e, proces e, proučavanja, naučnog proučavanja, stručnog proučavanja, da kažemo, e, metodologije vođenja projekata i to je skoro na neki način bio i fokus naučne misli u 20. veku, na kraju 20. veka. Kad pogledate kako je znanje o projektima bilo u prvoj polovini 20. veka i kad pogledate krajem 20. veka stanje teorije, mislite da se radi o drugoj planeti. To je zaista neverovatno. Metodologije su razrađene, um, prenošene iz jedne oblasti u druge, primenjivane iz automobilske industrije na genetiku, iz genetike na svemirska istraživanja, jednostavno na, naročito na, na međunarodni razvoj i na institucionalnu izgradnju. Uh, kad sve to spustite na svoj E, mali lokalni nivo, e, očekuje se od vas da poznajete pravila total control managementa, e, gantograme, portfolio management, čitave neke šume znanja koje nije lako steći, za koje morate da doktorirate na fakultetu organizacijonih nauka ili tako negde, a sve to zajedno je sada prosto naprasno ovim novim svetom prevaziđeno, taj rigidni obrazac e, koji smo čak uveli u teoriju i, i tako ga kodifikovali za sva vremena, to sad sve za praksu biva previše tesno, aktualne komunikacije se menjaju svakodnevno, da kažemo svakog meseca se izmišlja nešto novo i tu više nema nazad, ne postoji način da se vratimo u onaj stari svet, um, projekti, odjedan put počinju da deluju kao način rada prilično zastarelo nekom koji ih sagledava u ovom širem kontekstu o kom govori. Dakle, iz ovoga svega važno je da zapamtimo, projekti jesu alat za promene i uvek će biti, jer oni su jedinstveni, oni imaju rok, oni imaju obim, oni imaju problem koji rešavaju, po tome ih identifikujemo kao projekte. Ali sada projekti moraju da se promene. Dakle, ovo meni samo nije bilo jasno kada sam jesenas koncipirala, letos, prošlog leta, e, koncipirala e, kurs Bolji svet. Ovo je nešto što mi se razjašnjava ovih dana dok se intenzivno njime bavim i, i njegovim sadržajem. A, moramo svi zajedno u letu da naučimo da... Tako da, a, mislim da je to najvažnija stvar koju treba da a, upamtite iz ovoga dela tako da vas molim da to ponesete sa sobom ako sve drugo zaboravite. ne bih htjela sve vrijeme da ostanemo na tom visokom nivou, moramo malo da se spustimo u praksu i ovo je jedan projekat i e, redovna kontrola kvaliteta koju ja malo malo sprovodim na svemu što radim e, nam kaže da imamo problem već u ovom prvom kursu, uh, u prvom nastavku kursa, na infostudu gde se prva najava pojavila, pisalo je upravljanje znanjem i komunikacijama, a, a na Facebooku i na LinkedInu sam ga najavila kao upravljanje komunikacijama i znanjem. Primećujete i sami da je tu permutacija u pitanju. A, moram da kažem da se niko od vas nije upitao zašto se ovaj večerašnji webinar zove na dva različita načina, možda niste primetili, ali uh, a, jedan upit to, te prirode nismo dobili, ali sam se ja upitala zašto sam na dva različita načina nazvala trening, da li su to za mene sinonimi. I utoliko sada postavljam retoričko pitanje šta je važnije, komunikacija ili znanje. I predlažem da to zajedno utvrdimo. Teorija nam kaže da je komuniciranje jedan od osnovnih podprocesa upravljanja projektom, da ona omogućuje druge podprocese, kao što su sad, ima ih bezbroj, ali kažemo osnovne, upravljanje projektom, upravljanje vremenom, upravljanje troškovima, upravljanje ljudskim resursima ili kako se to u teoriji zove, management humanih interakcija, upravljanjem rizicima i tako dalje. I čine ga slanje, prenos, filtriranje, prijem, obrada i interpretacija poruka i informacija. I nisam slučajno podvukla ove reči poruke i informacije, zapamtite, zatrebaće će nam negde pred kraj kad budem izvodila zaključak iz svega Učesnici tog procesa su, znate i sami, na svakom projektu na kom radite, uvek je isto, imate rukovodioca, vođu projekta, on je centralni ključni faktor. E, slika kolege Igora Poltoratskog stoji tu zato što će Igor o tome govoriti mnogo detaljnije, mnogo preciznije, mnogo um, učenije uh, u nastavku koji je posvećen alatima i procedurama upravljanja projektima. To je u jesen, kad kurs dođe u drugu fazu. Um, sem rukovodioca, naravno, postoji projektni tim, jezgro, e, tima, obično stručno, po različitim stručnostima i oni su najčešće ljudi koji rukovode realizacijom. Postoji uh, obično tihi, u pozadini klijent koji je sponsor, investitor, nadzorni organ i postoji vrhovni menadžment. Vrlo često vam se u praksi desi da imate dvoje, troje gazda, da to nisu iste organizacije i da morate na više strana da dobijate odobrenja za svaku odluku i da projekat zbog toga napreduje e, relativno sporo i ne onako kako biste vi hteli. Postoje korisnici zbog kojih radite to što radite, oni nisu neposredan deo e, vašeg projekta, ali ogroman deo komunikacije se odvija sa njima i ne možete da prenebregnete e, to kako ta komunikacija treba da bude pripremljena i postoji naravno okolina koja prati to što radite, to su srodni projekti, kolege na njima, analitičari koji prate vašu aktivnost ili samo sektor u kom pokušavate nešto da promenite, mediji koji nečim moraju da pune svoj sadržaj i tako dalje i tako dalje. E sad, da ne bismo teoretisali, ja ću vam samo dati um, opet retoričko pitanje da li je uh, upravljanje komunikacijom istovremeno i upravljanje I sad dok razmišljamo o tome, imam dva primjera vrlo, vrlo različita iz vrlo različitih perioda, ali meni a, izuzetno zanimljiva, čućete zašto. Sa leve strane ilustracija a, kasnijeg projekta, sa desne strane ovog ranijeg. Ispričat ću vam prvo kasniji, on je iz 75. godine, iste one godine kad se išlo u Afriku. A, nešto kasnije, afrička ekspedicija je bila u februaru, ovo je maj mesec, ovo je Titov rođendan, mene i moje druge drugare iz šestog razreda autobusima vode u sred školskog dana da sečemo donje grane na mladicama u Titovom gaju u okviru proslave Titovog rođendana. Daju nam neke tupe testere, <laughs> mi to obavljamo, Bog zna kako razdragano, jer smo u prirodi, nismo u klupama, mala smo deca, divno nam je. Stižu kamioni sa paštetom i valjda sardinama, mi jedemo užinu u neko doba. Posle te užine i tog odmora nama nastavnica koja tu zadužena da nas pazi, a sama je, nema nikog drugog, pojavljuju se ti tipovi sa paštetama i odlaze. A, od jedan put a, sad moramo da završimo rad, taj projekat se završava, jel, i mi moramo te grane koje smo sekli jadne, ko je došlo na tu ideju, ne znam i zašto, nije ni važno, verovatno je neki plan postojao, tre, te grane treba da podignemo uz neko brdašce, da ih odnesemo do tih kamiona i da se to sve uh, rašisti, da ostane lep Titov gaj, da Titu bude srećan rođendan. Mi sad počinjemo onako veselo dečije da trčimo uz to brdašce više puta s tim teškim granama i posle trećeg penjanja uz brdašce, ja koja sam u tom trenutku aktivni atletičar, imam snage više nego drugi, stanem i zapitam se što bih ja trčala uzbrdo toliko puta i kažem e, na sice, a što mi ne napravimo lanac i ne podignemo to granje dodajući ga jedni drugima nastavnici Sine Lampica da je to odlična ideja, prihvati i mi to završimo, možete sami da zamislite za 15 minuta pre svih drugih i budemo pohvaljeni. Ja lično dobijem dve pohvalnice na završetku školske godine, ovde vidite samo jednu, a glupo bi bilo da, da skeniram dve identične pohvalnice ili gotovo identične. Verujte mi, postoje obe, našla sam ih nedavno. A, vraćam se na pitanje, vraćam vas na malo pređešnje pitanje, ko tu upravlja čime i kime imate situaciju da imate nekakvog neposrednog rukovodioca na terenu, ali imate i situaciju da jedan od članova tima upravlja poslom zato što naprosto ima bolju ideju i zato što se ne libi da komunicira o tome i da pokrene proces bolje nego što nadzorni organ vođa projekta u tom trenutku ume da uradi. Sa druge strane imate sasvim drugi primer, ovo je gospodin Theodore Roosevelt, američki predsednik iz vremena kampanje 1912. pre nego što je postao američki predsednik, Ovo je fotografija, mislim da je to baš ta fotografija o kojoj je reč. E, ljudi iz kampanje njegove su pripremili 3 miliona letaka e, za podelu u različitim američkim državama, da kampanja krene u punom zamahu, a kada je šef kampanje došao u kancelariju s nekog sastanka, on je shvatio da su oni dali da se to štampa i da je to u 3 miliona primjeraka odštampano, a da niko nije obezbedio copyright na tu fotografiju da je autor neki čiha, čikaški fotostudio, ali da kampanja ne poseduje prava na korišćenje te slike. Posjećam vas da se radi o 912. godini, dakle, pre 98 godina je u Americi bio problem što copyright nije obezbeđen, što kod nas naravno još uvek dosta labavo shvatamo, ali um, George Perkins, tada šef kampanje e, se sledio, shvativši koji pravni i finansijski problemi sleduju ukoliko to bude otkriveno, a zatim evo kako je razrešio taj problem. On je poslao telegram tom čita, čikaškom fotostudiju i u telegramu ih pitao. Rekao je da kampanja razmišlja da primeni neku od fotografija postojećih, da ne slika ponovo kandidata, jel? nego da od postojećih fotografija napravi um, letke i u toliko koliko bi dotični studio platio da baš njihova fotografija bude upotrebljena. Čikaškom studiju nije trebalo duže od sat dva da pošalje odgovor. Odgovor je glasio 250 dolara ondašnjih i oni su zaista platili pravo da njihova fotografija bude korišćena 250, to je sad recimo, ne znam, najmanje 2500, možda i 25.000 dolara, da baš njihova fotografija bude korišćena, a um, gospodin Perkins je spasao kampanju od potpune propasti. E sad, naravno, moram da se zaustavim na ovome, e, e, na ovoj temi i, i da pokrenem etičko pitanje. Naravno da e, možemo da razgovaramo o etičnosti ovoga postupka s jedne strane. Sa druge strane, naravno da je on kao vođa projekta uzeo svoje ljude u zaštitu, sprečio propast finansijsku, imao širu viziju u, u vidu i Um, nije dozvolio da se zbog nečijeg malog propusta uh, čitav uh, proces pogrešno odbije. Um, za razliku od moje nastavnice na terenu u na Titovom gaju, na čelu ovog projekta stajao jeste najiskusniji čovek. I kad god imate tu situaciju uh, da je najiskusniji čovek na vrhu projekta, onda projekat ide dobro. Znači, projektima u praksi u istinu upravljaju samo oni koji dobro barataju komunikacijama, bez obzira na to da li su oni za to zaduženi ili je neko drugi zadužen. A, dobar komunikator je taj koji a, zapravo upravlja. Te upravljanje jeste, bilo ono zvanično ili ne, a, zaista ide kroz komunikaciju koja u njoj vešti, vešti je i u komuniciranju. Ehm, načini komunikacije koji se odvijaju, njima ćemo pričati čitavog kursa, nećemo stići večeras mnogo toga da obradimo, od ličnih kontakata preko sastanaka, korespondencije, elektronske komunikacije, obrazaca i procedura, strategija, planova, analize i prezentacija. Zašto sam izdvojila strategije, planove, analize i prezentacije? Zato što ne mogu da spadaju u obrazce, procedure, niti u bilo šta od ovoga gore. Svaki od ovih formata je potpuno odvojen i svakome smo posvetili po jedan webinar, tako da ćemo detaljno proći kroz to. Ja samo hoću da ih ovdje navedem zato što će nam trebati za kasnije zaključke. Od dokumenta, evo, vratit ću vas kratko na to što su sve oblici dokumenta, dakle, čim se pomerite sa ličnih kontakata, već dolazimo na papirologiju, jel? Ona počinje već od sastanaka, od pre sastanaka. Nešto o tome detaljnije i bolje će vam govoriti tam profesor dr. Tamre Džamonja Ignjatović u webinaru koji se takođe odvija u jesen o planiranju projekta. I imamo i bonus webinar, ja stalno zaboravljam njega da pomenem, on je snimljen jesenas i on je upravo na ovu temu, um, zapravo njegova tema je ono osnovno artikulisanje projekta i uh, podnošenje prijave, predloga, uh, sticanje sredstava za pokretanje projekta i tako dalje i tako dalje. Htela bih samo ukratko da pomenem od ovoga svega što vidite, sami možete da čitate, nisam uvek voljna da sad ja tu budem glasnogovornik. Ono što ja želim da izdvojim je ovaj strateški kontekst. Strateški kontekst ćete jako reći, redko na bilo kom projektu naći u dokumentaciji projekta. Strateški kontekst je recimo u mom Titovom gaju upravo činjenica da je Titov rođendan, da se pravi ta velika halabuka oko njegovog rođendana. Nije stvarno tim biljčicama trebalo nikakve posebne brige, pogotovo ne amaterske, nego nam je trebalo da dečica, ne znam, proslavljaju Titov rođendan u prirodi i u zelenilu, u majskom zelenilu. Kada je građena ona velika brana u Sjedinjenim američkim državama, tada je bio New Deal na snazi i jako je bilo bitno pokrenuti ekonomiju zemlje, a da to naravno ne uđe u projektni dokument ni na koji način. Eh, kada se eh, Amerika spremala da šalje ljude na mesec. Eh, sećate se da je predsednik Kennedy u nekom govoru rekao da ćemo u narednih deset godina poslati čoveka i bezbedno ga vratiti sa meseca. I to sigurno nije stajalo nigde u nasinim dokumentima. Bog dragi zna da NASA sa svojim dokumentima ne stoji najbolje. Do nedavno je bio izgubljen čak i onaj snimak Nila Armstronga kako silazi sa ovaj, termalnih merdevina nedavno je restaurisan zahvaljujući nekom snimku slučajno nađenom u Australiji, tako da možete biti sigurni da NASA nije držala govor predsednika Kennedyja nigde u svojim arhivama. Hoću da vam kažem, kad radite projekat, to je ona stara priča uh, o dva klesara, jednom koji se znoji na suncu i psuje i vrlo je nezadovoljan što mora u toj kamenoj prašini stalno da radi, a kad pitate drugoga preko puta, s druge strane tog zida, šta on radi, on kaže, pa ja ukrašavam predivnu katedralu. To samo pokazuje, naravno, da je jedan ima svest o strateškom kontekstu, drugi nema, ali nije loše da svojim članovima projektnog tima omogućite da znaju strateški kontekst. Neće to biti u zvaničnim dokumentima, ali nađite načina da oni nekako a, osete tu inspiraciju i, i pravi razlog za a, rad na, na projektu na kom su akcioni dokumenti će biti obrađeni u detaljnije, mnogo detaljnije, naravno ja jedva da mogu da ih ovde pomenem, u webinaru posvećenom i jedan se tiče, on je u ovoj prvoj polovini, on se tiče baš upravljanja dokumentacijom, upravljanja financijama i administracijom. Njega će voditi kolega Daniel Nikolić i vodit će takođe u proleće još jedan koji je posvećen akcionim planovima, vrlo precizno samo akcionim planovima. Koleginica Ivona Simić će u webinaru o upravljanju vremenom govoriti o drugim aspektima akcionih dokumenta i planova i tako dalje. Ja sad samo hoću da izvadim e, neku, kako bih vam rekla, dijagonalu kroz ovaj slajd. E, akcioni dokumenti daju dinamiku, konkretizuju projekat, određuju količinu, tempo i, tempo i podelu zaduženja, ali e, navikli smo nekako na svakom projektu da sagledavamo to nešto što taj projekat mora da uradi i mislimo da van toga ne postoji nikakav drugi oblik, nikakav drugi format i da se samo praktično može dejstvovati unutar tog formata kojim se mi služimo i koji mi znamo. Ali kad pogledate kakvih sve projekata ima, onda a, uh, možete da se setite da postoje godišnji planovi, akcijni planovi vrlo precizni, a da postoje projekti na kojima postoje ne samo nedeljni planovi, nego dnevni akcioni planovi i u krajnjoj liniji satni akcioni planovi. Podsjetit ću vas, na primjer, ako počinje dnevnik, do pre 15 minuta pred TV dnevnik neko je kucao košuljicu TV dnevnika koja glasi bukvalno u 8.00 ide da špica koja traje 10 sekundi. E, taj njihov format je satni ili polusatni akcioni plan um, svaki nastavnik ima svoj plan časa koji je 45-minutni plan. Kad pođete u, u prodavnicu pa i vi imate shopping listu i to je polučasovni akcioni plan. Formati i uh, ti obrazci su veoma raznovrsni, ali oni jesu obrazci i nemojte zaboraviti tu činjenicu, vratit ću se na nju pre kraja. Oni jesu obrazci i sastavljeni su na osnovu ogromnog iskustva ljudi pre nas. Sastanci su e, fantastično korisni zato što omogućuju neposrednu razmenu i e, kod nas su jako važna tema, moja slika se nalazi na ovom slajdu zato što ću ja e, držati webinar posvećen sastancima e, tokom proleća. Ne znam da vam kažem tačan datum, slagaću vas 23. jun, čini mi se da je. E, naša kultura nije dovoljno e, posvećena e, nije dovoljno uvežbana u efikasnost sastanaka. A to je posledica onoga o čemu smo, neki će među vama da se sete, pričali u prošlom webinaru, toga što mi spadamo u takozvane polihrone kulture koje vremenu prilaze sasvim različito od zapadnih kultura. Um, Tako da kod nas postoji ogromna potreba za usavršavanjem i za razvojem kapaciteta baš na temu sastanaka. Od toga kako da se ne rade neefikasni sastanci do toga kako da se ono znanje koje se razmeni na informacije, spoznaje i, i odluke koje se na sastanku uh, razmene kako da one uđu u akciju, u praksu. I uh, s radošću iščekujem taj uh, webinar zato što su sastanci moja tajna jaka strana i, i neke, neke metode koje, koje, kojih se ja držim su pokazale se i u ovoj sredini vrlo korisne naravno, a moram reći da sam ih e, lagano širom sveta pokupila neću se dalje zadržavati na tome, nećete biti na gubitku, bilo koliko se odluči za sam kurs, dobit će sve ove detalje, mi ćemo na kraju praviti i knjigu o svemu ovome, ne na kraju, nego tokom procesa rada ćemo praviti knjigu, proces je već krenuo praktično, tako da će sve ovo biti mnogo detaljnije nego što čovjek može u 90 minuta da ispriča, utoliko ne brinite, ako vas zaista zanima, bit ćete u prilici da saznate mnogo više nego što ste očekivali. Ehm, izveštaji su opet e, tema koja će biti na e, jednom izdvojenom webinaru obrađena detaljno i opet ću ja biti zadužena za to. Ja sam poznata po ah, kondenzovanim i sažetim, lako čitljivim izveštajima <laughs> tako, da koje niko drugi ne voli da radi, a ja moram i onda ovaj, ispekla sam taj zanat, morala sam, verujte, i uh, utoliko ima tu tehnika i metoda koje zaista mogu da podelim sa drugima. Ovo je odvojeni webinar pisma, molbe, zahtevi, korespondencija, pogotovo korespondencija. Mnogo puta se dešava da se kod nas uključuju ljudi u projekte koji nemaju prethodno znanje i ne dobiju nikakvu obuku na početku projekta i onda se dešavaju protokolarni propusti tipa neko ko je samo član tima pokuša da komunicira sa sponzorom projekta ili sa vrhovnim menadžmentom zato što je nečim nezadovoljan ili tako dalje i tako dalje, a ne dobije ni osnovni trening da je neophodno da se prvo obrati svome pretpostavljenom, pa da pretpostavljeni onda komunicira dalje u, u, u smislu na zvaničan način, jel? Um, kako se pišu pisma, kako se sve to konstruiše, to je sve tema toga webinara, ne bih se ja sad zadržavala dovoljno da znate da će to sve biti detaljno obrađeno. Svi, sva dokumentacija koja se tiče takozvanih humanih <laughs> interakcija i upravljanja njima Um, ja sam samo ovde sad navela ocenu članova tima, ali ima naravno bezbroj od toga kad date oglas do toga da, da redovno ocenjujete, da povremeno imate konflikte među članovima tima, da morate time da upravljate, da morate nekakvu uh, incidentnu dokumentaciju da čuvate i tako dalje, nekakve uh, profile članova tima. O svemu tome će vam mnogo detaljnije i uh, upućenije govoriti kolega Jovan Ničić kada dođe red na taj webinar, to je čini mi se treći po redu u našem kursu, um, biran, izbor, uh, izgradnja i uh, jačanje tima. Tako da tu će sve ovo biti o čemu ja sada nemam praktično vremena da pričam, sve će to biti e, obrađeno vrlo detaljno sa obrazcima, sa konkretnim primjerima, savjetima i tako dalje. E sad dolazimo do o, druge teme iz našeg naslova upravljanja znanjem. E, I ovdje sam izdvojila samo tri o, dokumenta koji se, tri obrazca koji, koji omogućuju upravljanje znanjem na projektima, najlakša, najjednostavnija, Eh, preporuka svima da ih eh, primene, iako nisu deo opšte kulture, iako nisu nešto što smo mi u školi vežbali, ali objektivno gledano mi u školi ne učimo ni kako se esej piše, bar ne u osnovnoj školi, a to je nešto što se u razvijenim zemljama apsolutno pod obavezno sa 15 godina dobro zna. Um, strateška beleška je dokument koji omogućava kodifikaciju, širu distribuciju stručnog znanja iskazanog nekim povodom, prevedeno na laički jezik, vi idete hodnikom, neko vas nešto pita, vi jako dobro, pošto ste iskusni o tome puno znate, odgovorite jako dobro, um, taj neko sav srećan ode dobio je rešenje, ali to znanje koje ste vi u trenutku izvukli iz svoje memorije ostane poznato samo tom nekome i nikom širem. Uh, zbog toga je dobro disciplinovati se, e, naterati sebe, naterati članove tima, uvesti tu proceduru kao obaveznu, da se najmanje jednom mesečno, poželjno jednom nedeljno, ali ajde neke dinamike nekih projekata ne omogućavaju češće, ali kažite bar jednom mesečno, pišite stratešku belešku. Formulišete je vrlo jednostavno, pitanje je glasilo tako i tako, kontekst je bio taj taj, dakle povod je bio taj taj, problem je taj i taj, rešenje koje je predloženo je to i to, um, u velikoj meri te stvari kada počnu da se uh, skupljaju i da se čuvaju na jednom mestu i da se, daj Bože, objavljuju, skupljanje na jednom mestu ne pomaže ako se ne širi dalje, u velikoj meri olakšavaju radu, napređuju procese, pomažu drugima i kodifikuju to znanje koje neko u krajnjoj liniji ako ode sa projekta odnosi sa sobom strateške beleške mogu da nadmaše obim i trajanje određenog projekta, ali su najkorisnije naravno na tom projektu. Osvrt na akciju je ne neko rešenje za pretpostavljeni problem, nego sagledavanje nečega što jeste uradili dobro ili loše. One omogućavaju kodifikaciju i širu distribuciju nekog praktičnog, dakle ne stručnog, nego praktičnog znanja koje ste stekli kad ste nešto probali da uradite na osnovu vašeg, naravno, dugogodišnjeg i stručnog znanja. Um, ono što je zgodno, to je što će olakšati e, buduće takve izazove drugima i vama i drugima. E, I e, dobro je napisati ih i kad niste nešto uspešno uradili. Napišete prosto šta se htelo, šta se ostvarilo i u čemu je razlika i šta treba naredni put preduprediti da bi se bolje odvila aktivnost ili ako ste dobro uradili onda svakako navedite zbog čega je to, upravo zbog čega je to bilo dobro, šta je taj faktor koji je doneo uspeh. Takođe, osvrt na akciju može da nadživi obim i trajanje projekta i poželjno je da to tako bude, ne mora uvek da bude. Stečene pouke, mislim da imamo primer pripremljen, kodifikuju stručna i praktična znanja i uvide stečene tokom projekta i pretvaraju se u preporuke za dalje. Dakle, spadaju takođe pod upravljanje znanjem, ali imaju univerzalan smisao. Mogu da važe za sve druge projekte, za sve druge aktivnosti, imaju primenljivost koja je mnogo šira od tog jednog projekta utoliko one olakšavaju postavke budućih projekata, ubrzavaju vam rad na narednim aktivnostima, na narednim inicijativama i njihov cilj svakako jeste da nadmaše obim trajanja projekta organizacije poput Ujedinjenih nacija imaju obavezu da konsultanti pišu strateške stečene pouke. Evo sad ću vam demonstrirati. Sad, ako ne vidite dobro, a sigurno ne vidite, jer je ovo čitava horizontalna stranica prikazana u smanjenom obliku, imate ispod ovih ovoga ekrana imate um, sa desne strane ikonice gde piše 100%, to je naravno originalna veličina snimka, ali imate i lupu sa minusom i lupu sa plusom, tako da ako vam je nedovoljno krupno, ja ću probati sebi da vidim da li se dobija nešto, dobija se i tekako, može se uveličati i možete čak i pomeriti, kliknete jednostavno na sliku i pomerite je. Evo, do te mere sam uveličala da ovo mogu da pročitam. Konkretno ovo je primer stečenih pouka iz e, treće faze projekta podrške programa za razvoj Ujedinjenih nacija Ministarstva financija Srbije konkretno recimo kaže kako smo mi unapredili postojeće obrazce i uveli neke nove, ali da nisu svi obrazci naši zaživeli zato što je interesovanje bilo sporadično i zato što smo mi bili u situaciji da mi moramo ministarstvu da namećemo obrazce. Pa je predloženo rešenje u ovom dokumentu bilo da od samog početka u narednom projektu treba da se kreira mešoviti administrativni tim koji će da zajedno radi na E, unapređenju obrazaca, dakle ne da konsultanti s polja nameću nešto, a da ne razumeju sasvim proces, ne da ministarstvo bude ostavljeno samo sebi da mora da usavršava nešto što da je umelo samo da usavrši, već bi ga usavršilo, već da se udruže ta dva znanja, praksa i teorija i da se združenim snagama to napravi. Dakle, to je pouka koja ovako deluje naivno, ali verujte, u, u letu, u dinamici dnevnih projekata nije lako doći do tih saznanja, a još manje ih je lako preneti drugima ili čuvati ih za sebe u narednoj iteraciji. E, završni izveštaj je jako važan dokument, o njemu ćemo govoriti u dva različita webinara i kolega Daniel Nikolić i ja. Eh, jer on omogućuje administrativno zaključenje projekta i na svim stranama, i kod sponzora, i kod korisnika, i kod izvršioca, eh, tako što prikazuje rezultate u odnosu na plan. Naime, dužni ste u ozbiljnom projektu da zaista sagledate napismeno eh, šta se htelo, a šta se postiglo. I taj završni izveštaj je neizbežno obimniji od periodičnih izveštaja, ne mogu čak ni ja da ga skratim kako god je poželjno da bude sažet i piše se je zgrovito pogodno za dalje citiranje da bi mogao da uđe u strateške dokumente svih tih organizacija i tako dalje i tako dalje i mora da sadrži osnovne finansijske pokazatelje, tehničke pokazatelje i slično. U IT projektima je praktično zakon da se mora napisati um, i u građevinskim i u um, informatičkim projektima je zakon da se mora napisati um, as built dokument, odnosno uh, projektni prikaz onako kako je izgrađeno. Ne onako kako smo planirali, nego onako kako je praksa pokazala da moramo da radimo. Sva što se promeni u odnosu na plan um, i prava dokumentacija će sadržati i taj jedan završni uh, izveštaj koji nije samo lakirovka, nego koji zaista pokazuje probleme vrlo konkretno i uh, razloge zašto su se rešenja birala tako kako su se birala. A, želim sada da, da lagano privodim zaključku i iskoristit ću ovaj slajd kojim a, vam predstavljam nešto što ste sami videli milion puta. Proces komunikacije je šematski prikazan, znate ga na pamet, ne moram da se zadržavam, uvek postoji pošiljalac poruke. Rekoh vam na početku da obratite pažnju na one poruke i informacije, da će nam to zatrebati u normalnoj komunikaciji uvek postoji uh, u običnoj, da kažemo, ne projektnoj, svakodnevnoj ili profesionalnoj, rutinskoj, poslovnoj, zovite je kako god hoćete, uvek postoji namera pošiljalaca da nešto posreduje, nešto komunicira, određen oblik kodiranja, uh, kanal kroz koji to saznanje prolazi, takvo kodirano, jel? kanal takođe utiče na tu kodifikaciju u velikoj meri, primalac mora da to što primi dekodira i naravno uvek ima neko svoje tumačenje, da li ono ispravno ili ne, zavisi od milion faktora, ne mogu sad u to da ulazim i nema ni potrebe, ni nam to tema. Primalac zatim na ovaj ili na onaj način, makar i prećutno šalje odgovor i kroz svoju reakciju komunicira sa pošiljaocem povratnu informaciju koji na osnovu toga onda zna da li je njegova početna namera komuniciranja obavila svoj zadatak ili ne. Sve se to dešava ne samo u stalnoj buci konkurentskih informacija, zamislite samo kako je komercijalnom sektoru kad iste, istovetne informacije stalno pokušavaju da emituju stotine hiljada firmi o svojim proizvodima i uslugama i tako dalje i tako dalje. na projektima nije mnogo različito, projektima u međunarodnom razvoju recimo i u lokalnoj sredini uvek imate borbu za fondove, uvek imate borbu za pažnju medija, uvek je ta buka ogromna ono u, u onaj kontekst u kom se to sve dešava naravno određuje da li se ta komunikacija dobro razume ili ne, ali ono što želim da zapamtite iz ovog slajda i što nije, va, nije, ne važi za svaku komunikaciju, za normalnu, običnu, jednostavnu komunikaciju, zaista ne važi, a na projektima važi i tekako, to kodiranje koje pravite. Neka je najobičniji sastanak, neka ste digli ruku da nešto kažete, neka je najobičniji mail koji šaljete kolegi ili šefu projekta ili partneru na drugom projektu ili korisniku ili bilo kome, medijima. To nešto kako ćete vi sročiti tu komunikaciju, stručno rečeno to kodiranje, jeste posao za istoriju. Jer ne zaboravite kad vratimo film, projekat je svaki jedinstven čim se projekat počne da ponavlja, on više nije projekat, on je rutina, on izlazi iz sveta projekata. Svaki projekat je različit, jedinstven, nema dva ista mosta na svetu, nema dve iste zgrade na svetu, čak i u istom naselju zgrada druge zgrade pa razlikuju se, vetrovi se razlikuju, vodeni čvor se razlikuje, tle se razlikuje, neka su male razlike, one postoje. Jednostavno sve to što pišete, sve to što izgovarate, sve to što beležite, to ostaje za istoriju. Ako to bude uspešan projekat, ako to bude velike rezultate ostvarilo, neko će na osnovu toga pisati jednog dana knjige. Dakle, pazite kako kodirate, odvojite vreme, komunikacija jeste najvažniji alat, a na projektima je važnija nego bilo gde drugde. A, ono što sam spoznala radeći u tom velikom projektu u Ministarstvu financija kao konsultant za edukaciju, komunikaciju, edukaciju i upravljanje znanjem, bilo je suštinsko saznanje da je svako od ljudi koji radi na projektima zapravo neko ko je upravljač znanjem, knowledge manager. Ehm, znanje oblikujete i pretačete u proizvode bili svesni ili ne upravo te strateške beleške, upravo e-mail kojim šaljete uputstvo nekome o nečemu, medijska kampanja koju radite, čak i u komercijalnim organizacijama pa imate bezbroj projekata koje radite, te novi website, te nova procedura, te nova marketinška ponuda, sve su to projekti, sve to uključujete iste ili različite partnere s polja i unutra, uvek sve to što radite jesu proizvodi znanja oni se razvrstavaju i čuvaju. Vi ih možda haotično čuvate, vi možda ne obraćate pažnju na tu arhivu, vi možda imate nekog zaduženog za to i ne mislite mnogo o tome, ali ogromna snaga, ogroman kapital leže u toj arhivi i ako počnete da razmišljate o tome, ako počnete da razmenjujete ta znanja i te proizvode znanja, onda vi pravite pravu svrhu vašeg projekta setite se kako su izgledali veliki projekti, izgradnja piramida, izgradnja puteva, e, polazak na put oko sveta. Svi ti ljudi su ulazili u nešto novo i nepoznato i zahvaljujući tome što su pisali brodske dnevnike, mi sada znamo koje su oni izazove, izazove rešavali, znamo kako su ih rešili i ne moramo mi sami da rešavamo te izazove. Svet ide u napred. Rekoh vam na početku, treba će nam informacije i um, ne sjećam se tačno koja je reč bila, ali uh, reč jeste o informacijama, uh, ono u čemu se razlikuje naša komunikacija od uh, životinjske, a životinje isto komuniciraju i u drugim treninzima imam bezbroj primera, tri različita jezika, kitova i ptica i mačaka i pasa. Sve to možete i sami da proverite na svojim kućnim ljubimcima. Uh, komunikacija ljudska se razlikuje od životinske ne samo po tome što se mi smejemo, a oni ne, već po tome što mi našu komunikaciju, naše informacije možemo, naše poruke, to je bila ta reč, poruke, možemo da upakujemo za transport kroz vreme i transport kroz prostor. I sada kada uzmete da je projekat jednokratan, jedinstven, a vi možete njegove poruke da upakujete za transport, za čuvanje, za umnožavanje, vi ste onda shvatili suštinu stvari. To znanje primenjujete u drugim projektima, iz tog vašeg iskustva učite ne samo vi na drugim projektima, nego uče i drugi u drugim projektima, umnožava se znanje. A sada vam je u onom novom svetu o kom sam na početku govorila, e, ogromna moć informatičkih tehnologija na raspolaganju i ne samo ogromna moć informatičkih tehnologija, nego i raspoloženje ljudi da dele te a, to znanje, da međusobno to razmenjuju, da se međusobno pohvaljuju zbog toga, da se zahvaljuju, da nadograđuju, da unapređuju i tako dalje. Svaki projekat koji bude ostao zatvoren, koji bude ljubomorno čuvao svoje znanje, bit će pregažen na način na koji su veliki e, divovi u informatičkoj industriji vrlo brzo primetili da nisu više tako moćni kao nekada. To se desilo nekada svoje vremeno IBM-u, to se desilo uh, u poslednjoj deceniji Microsoftu, desit će se svakome projektu, svakoj organizaciji koja bude ljubomorno čuvala svoje znanje i ne delila ga sa drugim, sa drugima. Da je to zaista tako, imam jedan nepobediv argument i volela bih da potražite bilo na Wikipediji, bilo u bibliotekama, potražite u krajnjoj liniji knjigu Stefana Cvajga, vratimo se i knjigama ponekad, biografiju Ferdinanda Magellana. Ovo nije na slici Magellan, ovo je Enrique Moreplovac. Nisu nas u osnovnoj školi ni u srednjoj školi naučili ko je Enrique Moreplovac i to je veliki propust, jer taj čovek je verovatno najzaslužniji za svet u kom danas živimo. To je čovek koji je bio treći sin portugalskog kralja, kao takav nije mogao da očekuje presto, on je postao svešteno lice i e, živeo je u 15. veku u Portugalu na samoj obali Atlantskog okeana u trenutku kad je Portugal bio apsolutno najsiromašnija, to je pre one faze kad Portugal postaje velika sila kolonijalna, najsiromašnija zemlja Evrope iz prostog razloga što je i najudaljenija. Em je uzana duž mora sa vrlo malo obradive zemlje M je to more nepristupačni okean sa ogromnim olujama, vetruštinama, dubokom vodom, potpuno nekoristan, nešto malo priobalnog ribolova i ništa više. A da bi začini, svila, e, drago kamenje i sve drugo što je stizalo sa istoka dostigli do e, Portugala, trgovci su prolazili kroz takve opasnosti na putu i na tom najdaljem odredištu naplaćivali najviše, da je Portugal neprekidno imao visoke cene i e, malo kapitala i stalno bio zarobljen u siromaštvu. Enrique, kasnije nazvan moreplovac, iako nikad nije kročio na neki brod, e, je gledao iz tog svog zamka na obali Atlantika u taj ogromni kapital, u tu ogromnu neman u to doba i rešio da će on da savlada taj okean, da ga pretvori u resurs za svoju zemlju kad ga već toliko ima. E, on je u tom svom zamku u Segru uh, otvorio neku vrstu think tanka tadašnjega, pozvao je sve moguće pustolove, uh, astronome, putopisce, crtače mapa, kapetane, umirovljene pomorce, umirovljene vojnike, svakoga ko imao neko iskustvo iz širokih mora, da dođe tu i da njegovim naučnicima priča svoja iskustva. Crtane su mape. Nije mu bilo važno da li je neko druge vere, da li je neko iz druge države. Potpuno je bilo svejedno. Taj grad je postao, taj zamak je postao centar uh, E, informacija o, o tadašnjem poznatom svetu i tu su se kovali planovi za dalje. E, nedaleko odatle u gradu na obali Atlantika on je pokrenuo i brodogradilište i desetak godina nakon osnivanja tog njegovog, te njegove biblioteke i tog centra je to brodogradilište iznedrilo prvu karavelu. Karavele su naravno otvorile put za dalje i možete da posmatrate u njegovoj biografiji kako se širi e, moć Portugala. Prvih deset godina su samo proučavali, posle deset godina su osvojili Azorska ostrava, zatim su stigli do obala Zapadne Afrike, zatim su stigli do Rta Dobre Nade, a onda su deset godina kasnije, dakle u periodu od 50-60 godina, u periodu kada je Enrique već bio mrtav, oni su konačno stigli i do Indije. I na sve to se na kraju nadovezuje i život i životno delo Magelana, koji je Portugalac poreklom, kao što znate, jeste opovio svet za špansku krunu, ali je to znanje koje je stečeno u Portugalu vrlo dobro umeo da upotrebi um, i da Magellan to nije uspeo da uradi verovatno današnji svet ne bi izgledao tako kako izgleda danas ili bi nam trebalo mnogo više vremena da to sve ostvarimo. Dakle, u korenu tog jednog od najvećih projekata u istoriji sveta a, nalazi se nepokolebljiva volja, žeđ za znanjem Enrique Amore Plovca i a, e, tu sam htela da vam prosto e, naglasim koliko je važno da shvatite da svaki projekat koji radite može da se završi veličanstveno, ali da zaista mora da ima u korenu ne samo znanje, nego nekoga ko znanjem upravlja. Imamo tu mnogo drugih tema koje ne bih sad pokretala jer ćemo probiti termin. Jedna od njih je recimo naziv projekta, vrlo važna stvar u komunikaciji. Svi ovi moderni projekti se danas zovu tehnički veoma komplikovano, kompleksno i neizgovorivo. Tehnička pomoć u jačanju kapaciteta pri državnoj upravi, a u trećoj fazi kroz 12G, to niko živi ne može da ponovi. Uh, jako je bitno odrediti neko kratko pamtljivo ime, već kad pogledate kroz istoriju, mi danas ne zovemo taj Enrikeov projekat, projekat Japan, jačanja kapaciteta portugalskih moreplovaca i tako dalje, nego ga zovemo velika otkrića. Našli smo mu jednostavno kratko, pantljivo, uzbudljivo i inspirativno ime i to vam je prvi zadatak u komunikaciji i upravljanju znanjem na svakom projektu da imenujete svoj projekat dobro i da mu date neko ime koje će mu dati pečat i koje će ljudi lako pamtiti. To mi je zgodan šlagvort da vam predstavim u najkraćem spisak tema boljeg sveta. Eto vam jednog, nadam se, inspirativnog naziva. Počeli smo evo komunikacijom i znanjem, očekuju nas vidljivost i promocija, administracija, dokumentacija, financije, to sam nešto od toga već pominjala, formiranje i razvoj tima, akcijni plan i results-based management, dakle upravljanje prema rezultatima upravljanje vremenom, sastanci, izveštaje i pisma u jednom webinaru i odnosi sa zajednicom i time stižemo do 30. juna, to će biti kraj prvog dela projekta, ide letnja pauza, teško da će ko makar i preko webinara hteti da nešto uči. Eh, od 9. septembra idemo dalje kroz elektronske komunikacije, zatim, to ću voditi ja, planiranje projekta eh, koleginica Tamara Džamonjegnjatović, odnosi s medijima, to je Miljenko Dereta koji će raditi i ovaj eh, o, webinar 30. juna odnosi sa zajednicom. Uh, um, upravljanje projektima, stručni alati procedure, to je Igor Poltoracki, upravljanje krizama kolega Igor Krasnić, skupovi i događaji koleginica Svetlana Mirković, uspešne prezentacije koleginica Violeta Orlović-Lovren i praćenje i evaluacija kolega Daniel Nikolić i ja. Tako da to vam je ceo pregled uh, ovoga uh, webinara, evo sad našeg malog futbolskog tima na golu Vujoviću, u odbrani, Ničić, Krasnić, Polturacki <laughs> i tako dalje. Šalim se naravno, ali um, eto, to su lica, od ne, neka od njih i već znate iz medija i iz drugih aktivnosti. Um, neće loše biti da se upoznate i sa njihovim glasovima. Um, koga zanima, uh, dužna sam da vam kažem i uslove, što bi se reklo, jel, gledali smo da, da ceo kurs učinimo što je moguće pristupačnijim, a, u toliko je cena jednokratnog slušanja samo jedne teme, ako vas ceo kurs ne zanima, 999 dinara i uz to dobijate i snimak i transkript. ako kupite četiri webinara mesečno, onda vam je jedan praktično besplatan, tako da taj mesečni paket platite 2997 dinara, a 16 webinara svih zajedno koštaju 11.988 e, dinara i e, na poklon se dobija e, knjiga i DVD, DVD sa svih 16 podcasta sa snimcima. Ta knjiga će se sastojati i od obrazaca i od kompletnih e, informacija, od diskusija koje budemo vodili, od svih e, razmena na našim stranicama, na Facebooku i tako dalje, tako To će biti, dakle, pravi primer upravljanja znanjem i verujte da ću to kao urednik one enciklopedije <laughs> obezbediti da bude vrlo bogato i na vreme. E, organizacije imaju različitu cenu, neznatno različitu, ali ipak različitu, stoga što njima omogućujemo da više ljudi prati e, sa istoga računara, znači stavite projektor, stavite kaficu, <laughs> stavite e, zvučnike i praktično neograničen broj ljudi koliko može da stane u neku salu, može da prati sadržaj za nepunih 1500 dinara, mislimo da je to prihvatljiva cena čak i najmanjim organizacijama. Takođe mogu da se opredele za mesečni paket u kom onda jedan webinar dobijaju besplatno, a ako plate ceo kurs, e, tu knjigu, taj DVD sve to zajedno na kraju kursa dobijaju sa, za e, nepunih 18.000. E, to je sve što tu treba reći, sem da ako kupujete mesečne pakete, to vam ne obezbeđuje knjigu, nego je knjiga, knjiga i snimci su u tom slučaju uh, E, odvojena peta rata, ali nemojte da brinete jer posle svakoga ovoga webinara vi ipak dobijate na CD-u e, jednom mesečno te snimke i transkripte, tako da u krajnjoj liniji nećete ostati bez osnovnog materijala. Ovo je pregled opcija, on postoji na našem sajtu, ja mogu da vam ga pošaljem i mailom ako želite i na Facebooku je dostupan, tako da e, teško da ćete posle toga imati drugih pitanja. Ako ih imate, imamo rubriku česta pitanja na našem sajtu, tako da je i to uh, rešeno, a ako i dalje imate neko pitanje na koje nismo odgovorili, ja ću biti vrlo srećna da vam odgovorim i da to iskoristim u toj rubrici, da nam pomognete da formulišemo što jasniji paket. Eto, to je uh, ovaj moj uvodni deo. Sad smo došli do diskusije. Hvala vam na ovolikoj pažnji do sada i imate li dakle, pitanja. Uh, Poslaću Aleksandra svakako mailom, bez dileme, koliko već večeras uh, hajte sada da se setite onih pitanja što vam na početku rekoh da treba da zapišete. Uh, ja nisam bila u prilici baš da aktivno čitam uh, ovaj, chat, tako da vas sad molim da ako je bilo uh, ozbiljnih pitanja tokom uh, moga izlaganja, da ih ponovite slobodno sada da možemo da krenemo na taj deo, a isto tako imam mogućnost, rekoh na početku, da dodelim još tri mikrofona te um, nemoj to klevati. Zaboravih da kažem samo još jednu stvar što se samo kursa tiče. Uh, ovaj webinar večerašnji je naslovljen na ove moje tradicionalne mesečne webinare u kojima sam ja sama da kažemo domaćica i ja obavljam i uh, sve uloge, jel? ali zamišljen je kurs tako da uh, bude dijaloški, dakle moderisani će biti webinari i utoliko će se kroz dijalog, kroz razgovor dolaziti do zaključaka pa će vam biti nešto lakše da pratite nego ovako kad ja držim banku, <laughs> što bi se rekla. Utoliko, eto, predlažem sad da se javi kogod e, želi da postavi pitanje. Evo vidim jedno pitanje u četu. Ivana kako, pita kako se može plaćati iz inostranstva. Ivana može, imamo devizni račun, javite mi se mailom, poslaću vam uputstva nikakav problem. To je lako rešivo. Aleksandra Radić, dogovoreno poslaću vam sve informacije mailom, pa možemo dalje da popričamo o tome. Eto. Da li sam vas ubedila da su upravljanje znanjem i komunikacijama na projektu manje više jedna ista stvar? Ili neko i dalje misli da nisu? ili da li imate drugih pitanja, nemojte da ja namećem pitanja, ja sam do, dovoljno sadržaja nametnula za večeras. Hvala Radoje, hvala, vrlo ste ljubazni. Dolazim u Niš, Radoje uskoro blizu vas, možda se i vidimo. 21. sam u Nišu, pa skoknite ako vam bude zgodno. Um, eto, ja ću sad ovo, ovaj deo snimanja da zaustavim, lako ćemo odvojeno snimiti um, um, samu diskusiju čekam, obično se chat uspori nekako, pa e, moram da sačekam da se pojave pitanja, a i podsjećam vas da imate one, niz opcije imate i mogućnost da naznačite da imate pitanja ako želite mikrofon da vam dodelim. Tanja ima pitanje. 1. Koju ciljnu grupu ste imali u vidu kada ste sastavljali prezentaciju? 2. U koji nivo? Samo sekundu da uključim ponovo snimanje. Dakle, prvo, koje, koja ciljna grupa je bila u vidu kada smo sastavili prezentaciju, koji nivo projekata spada ova struktura projekta koji sada prezentujete, deluje najviši nivo složenosti, ministarstva uprave FP7 i slično. I tri, da li smatrate da znanje stečeno u proteklih sat vremena neko od slušalaca može praktično iskoristiti? Um, ciljna grupa Tanja je bila nepredvidljiva, to vam je jasno. Um, znamo iz iskustva otprilike imamo redovnih učesnika nekoliko i oni su najšireg spektra um, radnog iskustva i, i što bi se reklo backgrounda. Tako da um, je jako teško uvek sastaviti prezentaciju za um, ciljnu grupu za koju zapravo ne znate koja će se na kraju formirati. Jel? Niti znate koliko će biti e, učesnika, niti da li su ranije slušali ili nisu. Otprilike je e, mešovita grupa i za to morate nekako da e, prilagodite sadržaj. Jel? U koji nivo projekata spada ova struktura projekta koji sada prezentujete? deluje najviši nivo složenosti. Ako je reč o boljem svetu, jer ja njega prezentujem večeras, to nije najviši nivo složenosti. To je jedan, za moj iskustvo, relativno mali projekat. Nas je trenutno u timu 15 oro i 10 e, predavača, dva moderatora, dva producenta i jedan administrator i e, bit će nas više, uključuje se daktilograf, malo su mi porasle ambicije među vremenu, e, bit će pri kraju dizajner, da kažemo bit će dvadesetak ljudi, to u, u mom iskustvu ne spada u, u velike projekte. Nivo složenosti, hmm, edukativni projekat ne bi trebalo da je pretarno složen. Više je složeno pitanje kako ćemo koordinisati e, rasuto znanje, bit će sadržaja koji je na Facebooku, bit će sadržaja koji je na sajtu, bit će u mailu, e, dobra, e, više će biti izazov u upravljanju tim znanjem nego što će biti izazov u upravljanju projektom. Projekat će, ako krene, ići svojim tokom, ima zakazane termine, ljudi znaju raspored. Ne vidim ja tu pretaran izazov, tehnologija, kao što vidite, radi dobro. Um, snimke smo isprobali milion puta, znamo kako to ide, pošta distribuira u roku od jednog dana, dakle ja ne vidim izazove ni tehničke ni sadržinske prirode, više vidim izazove u um, tome da ne, ne propustimo nešto od uh, znanja koje se bude razmenjivalo sa ciljnom grupom, sa polaznicima, prosto zbog prirode Weba 2 i toga šta on nudi, a mi se vrlo radujemo tim mogućnostima, ali naravno neko će morati, a to ću biti ja, da bdije nad tim e, jako pažljivo. Nadam se da sam na drugo pitanje odgovorila dovoljno. Onda, e, treće pitanje moram da vratim, da li smatram da znanje stečeno u proteklih sat vremena neko od slušalaca može praktično da iskoristi? I da i ne, e, zavisi e, u kojoj podgrupi ciljne grupe jeste. Ukoliko radi na projektu, mislim da može, mislim da može da promeni čitavu orijentaciju ako se do sad nije aktivno bavio upravljanjem znanjem, mislim da i tekako može da primeni. E, ukoliko mu trebaju konkretni obrazci i sve to, naći će ih što na našem sajtu, što u razmeni sa mnom, to nikakav problem nije. Ljudi znaju da, da smo mi vrlo e, pristupačni. Um, ako je neko ko se nikad nije odvažio da uh, radi projekte i želi tek da krene u njih, uh, onda mu ovo daje neku, da kažemo, motivaciju da, da li jeste toga kova da krene ili ne, znači praktično može da primeni. Već smo imali slučaj kad smo radili ujesen taj prvi um, uvodni webinar koji je bio na temu uh, artikulacije ideje i podnošenja projekta i pribavljanja sredstava. Uh, imamo nekoliko svedočanstava ljudi koji su to slušali, koji su rekli da im je posle više godina razmatranja neke ideje taj jedan webinar dao snagu koju su koju nisu. Ne mogu ja sad to da tačno vam dočaram, ali ako odete na našu stranicu posvećenu ovom kursu koja se zove Bolji svet, dakle Facebook pa Bolji svet, naći ćete tamo te, te, ta svedočanstva od tih ljudi, oni su ih sami stavili, neko je baš naveo da, da mu je ulilo pokretačku energiju koja mu je do sada nedostajala, doslovce tako glasi. Tako da da, mislim da može praktično da se primeni, to uvek zavisi naravno od čovekove volje, ne može niko da vas pokrene na nešto što u vama nije, ali može da se usmeri da vam pomogne, da vam uštedi e, vreme i energiju na neke greške. E, da vidimo dalje. E, Nina kaže naravno da može da se iskoristi. Nina, onaj ko razume ekonomiju, menadžment, ko se njima bavi. Rado je, prošlog meseca smo jedan projekat ovako spremali. Milica, moj cilj je samostalna izložba, imam velike teškoće sa udruženjima i galerijama, na internetu ih ne prezentujem jer se mnogo krade. Mislite, vaše radove ne prezentujete jer se mnogo krade. Aha. Pa nisam stručnjak za to, ali um, imam istih problema sa salama i, i muke da se um, da smanjim logistiku, a povećam posvećenost sadržaju, razumem vas potpuno, ali nadam se da vam je ako ništa bilo zanimljivo. Jasna kaže, hvala Majo, za mene je podstrek rečenica s početka da ko ima bolju ideju upravlja projektima. <laughs> Da, ja, jasno, drago mi. Odgovor Tanji, ja uvijek primenjujem stečena znanja, sve zavisi od ličnog odnosa prema poslu. Bravo, jasna, hvala, najbolje moguće rečeno. Pozdrav jasna, nadam se da ćemo se opet čuti. Aleksandra, imate li ove webinare na engleskom? Aleksandra, ja sam živjela u inostranstvu 10 godina, izdržavala porodicu od znanja engleskog jezika, držim ih potpuno jedno da li na srpskom ili na engleskom. Nismo ih pripremali, bolji svet postoji um, u, u nekoj, kako bih rekla, um, jezgrovitoj zamisli i na engleskom. Nismo svesni da bi ogromno tržište bilo uh, kada bismo ga prebacili na engleski, ali sam ja bila uh, skeptična prema moćima tehnologije, htela sam dobro da uvežbam ne samo sebe naravno, nego i druge predavače, tako da shvatite ovaj uh, projekat na srpskom kao probnu Eh, odskočnu dasku, a svi predavači do poslednjeg dobro znaju engleski, tako da eh, zaista neće biti problem da jednostavno što se kaže <laughs> okrenemo preklopnik i prešaltujemo na engleski i odradimo projekat. Naravno zahtevaće mnogo veću promociju i, i um, kapacitet u tom smislu, daktilografi moraju dobro da znaju engleski. Malo ga treba osmisliti pažljivije, nemamo ga spremnog. Uh, ali ovaj ili bilo koji drugi temat na engleskom nije um, neizvodljiv, verovatno je nama izvodljiv brže nego um, mnogima drugima. Um, Rado je morao da ode. Uh, engleski za publiku u Srbiji nije problem ni, ni malo ne bih ja to ograničavala, ako uradimo na engleskom može verovatno da sluša i neko drugi, nema problema Aleksandra, ako mislite da je to nešto što tržište želi, nama to nikakav problem nije da napravimo stvarno nije, ljudi se zaista služe engleskim, neki od nas uživjeli u inostranstvu, neki neprekidno rade sa strancima, tako da, mislim, to ja ne smatram uopšte izazovom, meni je to potpuno sve jedno, stvarno na kom od, od tih jezika treba da radim. prosto sam htela da testiram na ovoj publici. Tanja, ima još jednu nedomicu. Šta je Dim Dim, šta Compass Communication, šta Bolji svet, <laughs> a kako se uopšte zove firma? Evo ovako, firma koja organizuje ovo se zove Compass Communications, to je agencija. Jel me čujete, Tanja? jer nisam ja izgubila ton. Evo da proverim. E, dobro. Compass Communications je firma, moja agencija uh, i organizuje, uh, evo, uh, Milice, vraća vam se mikrofon. Evo ga, samo Tanji da odgovorim do kraja. Dakle, uh, Bolji svet je e, elektronski kurs koji je projekat Compass Communications, agencije, A Dim Dim, Dim Dim je američka firma koja je tehnički uh, provider usluge, tehničke usluge za webinar. Znači sve teme koje mi obrađujemo kao webinare radimo pomoću softvera Dim ovog i pomoću njihovih servera. Teme su najrazličitije, a uh, jednu grupu tema smo sada, uh, da kažem, upakovali u kurs koji se zove Bolji svet. Do sad smo radili jednokratne webinare na pojedinačne teme, ovo je prvi put da radimo uh, um, serijal, ciklus ceo. Da li želite još nešto da prokomentarišete Tanja Ivana, da pitate ili da se rastajemo u zdravlju i da se Bože zdravlja uskoro a, čujemo ponovo, vidimo i tako dalje. evo Goran je odlučio da nas odjavi, što i jeste u njegovim ingerencijama i mislim da je već u pravu. U svakom slučaju, ako budete imali daljih pitanja, stojim vam na raspolaganju nikakav problem, mail, telefon, slobodno, u svako dobro. Eto, hajte, sad ćemo da završimo, moram da gasim snimanje. U svakom slučaju, hvala na